أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kovulmuş şeytanın vesvesesinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. الحمد لله رب العالمين Hamd, övme ve övülme, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. الرحمن الرحيم O Rahmandır ve Rahim'dir. Malik yevmiddin. Ceza gününün malikidir. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Rabbimiz ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. İhdina sıratal mustakim. Bize doğru yolu göster. Sıratallezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu, gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil.